บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ด 71 71 ต้องการ อยาก bir şey istemek bir şey istemek คุณอยากทำอะไร ne istiyorsunuz ๆ ne istiyorsunuz คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม futbol mu oynamak istiyorsunuz futbol oynamak mı istiyorsunuz คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม arkadaşları mı ziyaret etmek istiyorsunuz arkadaşları ziyaret etmek mi istiyorsunuz ต้องการ อยาก istemek istemek ดิฉันไม่อยากมาสาย geç gelmek istemiyorum geç gelmek istemiyorum ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น oraya gitmek istemiyorum oraya gitmek istemiyorum ดิฉันต้องการกลับบ้าน eve gitmek istiyorum eve gitmek istiyorum ดิฉันต้องการอยู่บ้าน evde kalmak istiyorum evde kalmak istiyorum ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว yalnız olmak istiyorum yalnız olmak istiyorum <coughs> คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม burada mı kalmak istiyorsun burada kalmak mı istiyorsun คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม burada mı yemek istiyorsun burada mı yemek yemek istiyorsun คุณอยากนอนที่นี่ไหม burada mı uyumak istiyorsun burada mı uyumak istiyorsun คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ yarın mı yola çıkmak istiyorsunuz yarın yola çıkmak mı istiyorsunuz คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ yarına kadar kalmak mı istiyorsunuz yarına kadar kalmak mı istiyorsunuz คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ hesabı yarın mı ödemek istiyorsunuz faturayı yarın mı ödemek istiyorsunuz คุณอยากไปดิสโก้ไหม diskoya mı gitmek istiyorsunuz diskoya mı gitmek istiyorsunuz คุณอยากไปดูหนังไหม sinemaya mı gitmek istiyorsunuz sinemaya mı gitmek istiyorsunuz คุณอยากไปร้านกาแฟไหม pastaneye mi gitmek istiyorsunuz pastaneye mi gitmek istiyorsunuz